Եվրոպական խորհրդի նախագահի այս հայտարարությունը եւ առհասարակ միջազգային հարթակներում Հայաստանի ու Արցախի ճակատագրի շուրջ ընթացող ցանկացած նման գործընթաց ցավագին ու զգացմունքային է ընդունվում Արցախի ժողովրդի կողմից, ով արդեն ավելի քան 5 ամիս Լաչինի միջանցքի շարունակվող արգելափակման, միջանցքի մուտքի մոտ ադրբեջանական ապորինի անցակետի տեղադրման եւ փաստացի պաշարման պայմաններում ակնկալում է, որ միջազգային հանրություն կոչվածը արդարացի հասցեական գնահատականներ ու դրանից բխող քայլեր կիրականացնի Ադրբեջանի նկատմամբ Այս հայտարարությունը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ ԵՄ ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ դեմ գնալով իր իսկ կողմից հրճակած սկզբունքներին ու կոնվենցիաներին առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական աշխարհակաղակական եւ կարճաժամկետ շահերով։ Քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանի կարծիքով անկախ արձագանքներից, անկախ ԵՄ հայտարարություններից չի կարելի լուծված համարել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, բնականաբար եւ փակված համարել հակամարտության էջը։ Ընդ որում ես պետք է նշեմ եմ, որ չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր դա դիտարկում է հայ-ադրբեջանական համատեքստում, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ Ադրբեջանի, այսինքն երրորդ հանրապետության ձևավորումից ի վեր միջազգային հանրության կողմից ճանաչվել է 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքում եւ դա չի խոչընդոտել որ เป զի այդ նույն միջազգային հանրությունը ԵՆՕ-ի դեմս ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նաև պետք է նշեմ, որ չնայած այդ հանգամանքին, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրները եւս ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 76600 քառակ կիլոմետր տարածքում, այնուամենայնիվ այդ տարածքում նաև հակամարտության կարգավորման շրջանակներում դիտարկել են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հնարավորությունը։ Հայտարարության մեջ հղում է կատարվում 1991-ի Ալմաթայի հրճակագրի վրա, որին հավատարմությունը Շարլ Միշելի խոսքով հայտնել են եւ Փաշինյանը եւ Ալիևը։ Քաղաքագետը պնդում է Ալմաթայի հրճակագիրը որևէ կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր կողմերը փորձում են հղում կատարել Ալմաթայի հրճակագրին, ամենայն Ալմաթայի հրճակագիրը ինքը միջազգային, այսպես համ համաձայնագիր, պայմանագիր, կոնվենցիա չէ, այն ընդամենը դեկլարացիա է եւ այս առումով նույնիսկ ինքն իր իր բնույթով չի էլ ենթադրել անդամ պետությունների կողմից վավերացում։ Ընդամենը հայտարարություն է դա, այսինքն հրճակագիր։ Եվ նույնիսկ պետք է նշեմ, որ Ալմա-Աթայի հրճակագիրը չէր ենթադրում, որ անդամ երկրները պետք է ընդունեն Պորթային միության վարչական սահմանները։ Ներկա աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում Ժիրայր Ազիզյանը գտնում է, որ անհնար է կարճաժամկետ հեռանկարում հասնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջնական ու համապարփակ կարգավորման, անկախ նրանից, թե այդ հարաբերությունների կարգավորման հարթակը հավաքական արևմուտքն է, թե Մոսկվան, եւ անհնար է հասնել այդ կարգավորմանը մի կողմ թողնելով Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը միշտ եղել ու ցավոք սրտի այսօր էլ շարունակում է մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման որոշ բնակչիչ հիմնական պայմանը եւ այս առումով պետք է նշեմ, որ չնայած այսօր միջազգային հանրությունը փորձում է խնդիրը լուծել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, այնուամենայնիվ մենք պետք է առաջին հերթին առաջնորդվենք մեր գերակա շահերով։ Որպես այդպիսին հայկական կողմից պետք է ներկայացվեն Արցախահայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության խնդիրը, ասում է, քանի որ երբ կողմերը խոսում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, չեն բացառում, որ այն պետք է տեղավորվի Արցախահայության անվտանգության ու իրավունքների ապահովման տրամաբանության մեջ։ Պետք է հենց միջազգային ազգային հանրությունից պահանջենք մեզ համար, այսինքն շահառուներիս Արցախայության համար բավարար երաշխիքները։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ես վստահորեն կարող եմ հայտարարել, որ այն երաշխիքները, որոնք որ իրապես բավարարելի կլինեն մեզ համար Արցախայության համար, չեն կարող պարզապես փաստացի ենթադրել մի այնպիսի կարգավիճակ, որը գտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ժիրայր Ազիզյանի կարծիքով ներկայ իրողություններում Արցախի կարգավիճակի հարցի բարձրացումը մեր երրորդին չէ, այն չի ընդունվում միջազգային հանրության կողմից, բայց ասում է քաղաքագետը, մենք պետք է առաջ մղենք Արցախահայության անվտանգության ու իրավունքների հարցը, որն ընդունելի է միջազգային հանրության կողմից եւ դրանից բխեցնենք կարգավիճակի հարցը կարող է արդյոք միջազգային հանրությունը ապահովել այդ մեզ համար բավարար անվտանգությունը եւ իրավունքները։ Եթե կարող է, ապա այդ տրամաբանության մեջ չի կարող Արցախը պարզապես Ադրբեջանի մաս կազմել։ Այն, որ Արցախը շրջափակված է արդեն 5 ամիս եւ այդ ընթացքում Ադրբեջանն անտեսել է նույնիսկ միջազգային բարձրագույն դատականատյանի Հաագայի դատարանի որոշումը եւ դրա համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում, ստացվում է, որ չի կարողանում։ Իսկ նման ագրեսոր եւ իր պատմական հայրենիքում ապրող հայության նկատմամբ ոլորտում ցեղասպանություն իրականացնող պետության ենթակայության տակ արցախցիները չեն կարող ապրել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։